F'din il-parti ta' dawn il-vjaġġi enċiklopedici, regolarment interqu f'dik li jiena nsejħilha Odissea enċiklopedika. Odissea differenti minn sempliċi vjaġġ fis-sens li hija ferm aktar kumplessa, jew nkella hemm manka destinazzjoni differenti minn ta' vjaġġ li jieħdok sempliċiment minn post għal ieħor. B'din eh, l-aspettattiva tal-Odissea niltaqgħu ma' affarijiet li ma nkunux qegħdin nistennewhom u xi drabi anke nerġgħu nżuru oħrajn imma minn perspettiva differenti. U hekk se nagħmlu llum. Illum se nerġgħu morru l-Afrika. L-Afrika morna diversi ġimgħat ilu permezz ta' dawn il-vjaġġi enċiklopedici. U raġuni prinċipali kienet anka biex norbtu ma' mistidna illi kellna f'dik puntata tal-vjaġġi enċiklopediċi Imma anka wkoll għal-fatt illi l-attenzjoni fuq l-Afrika mill-Fondazzjoni Wikimedia hija sostanzjali u raġuni ta' dan hija illi l-aktar parti tad-dinja illi għandha bżonn attenzjoni u jixrqilha attenzjoni biex jikber dak li jem permezz tal-Wikipedija bil-lingwi varji illi nsibu mill-Afrika ta' fuq sa l-Afrika t'isfel, huwa ta' bilħaq xi ħaġa li hija il-qofol ta' dak illi hemm ippjanat anke fit-tul u fil-bot mill-Fondazzjoni Wikimedia. Aħna l-lum sa norbtu kol ma dik li kienet il-mistidna tagħna fil-kumplament tal-vjaġġ enċiklopediku illi miegħu huwa marbut din il-parti u allura għażilt illi interqu f'parti partikolari ta' l-Afrika ta' fuq illi torbot ukoll mal-kultura tagħna Mediterranja. Hawnhekk qed nirreferi għal Marokk. Jekk jiena immur fuq il-Wikipedija bil-Malti u nfittex għal Marokk ma jistax jonqos illi nsib artiklu anka jekk huwa artiklu bażiku bażi ta' nebbita kif ngħidula spjegajtilkom anka drabi oħra dwar dawn in-nebbitiet li eh, servu ta' tip ta' loqma ngħidilhom jiena imma nebbita hija kelma aktar xirqa għal dak li huwa hawnhekk għandna aspett ta' nebbita tal-ġeografija. Il-ġeografija eh, raġuni hija li il-pajjiżi kważi kollha tad-dinja huma diġà rappreżentati ma lanqas minn 4000 artiklu illi hemm fil-Wikipedija bil-Malti. Dan l-artiklu dwar il-Marokk insibuh f'kważi 230 mill-madwar 300 enċiklopedija eh, online tal-Wikipedia li hemm bil-lingwi varji ta' madwar id-dinja u allura l-Malti kif għadna ma jistax jonqos illi jkun wieħed minnhom. Fi hawnhekk għaw eh, tarif bażiku ħafna dwar il-Marok li bl-Arbi insibu wkoll bħala l-Maghreb u madan hemm li uffiċjalment dan huwa ir-renju tal-Marok li huwa pajjiż fl-Afrika ta' fuq. Dawn huma affarijiet li tistenna anka tfal tal-iskola jekk mhux primarja tal-anqas sekondarja illi jkunu jafu u anke l-lokalizzazzjoni tiegħu illi hija li huwa mdawwar mill-Oċean Atlantiku mill-Punent bl-Istrett ta' Ġibiltà u l-Mediterran minn fuq, l-Arġenija mill-Lvant u l-Mawritanja minn isfel. Hawn ukoll illi l-belt kapitali tal-Marokk hija Rabat. U din hija xi ħaġa illi mill-ewwel torbot ukoll apparti l-aspett Mediterranju ma' Malta u magħna l-Maltin għax aħna wkoll għandna ir-rabat tagħna għal wieħed għandna tnejn għax għandna anka wieħed fawdex u wieħed anka jibda jara anka din il-konnessjoni kulturali allura ma' din il-parti tal-Afrika ta' fuq anka kif kellna l-okkażjoni nitkellmu dwara eh, fil-programm tal-vjaġġi enċiklopedici fejn iltqajna mal-mistiedna li kellna li kienet Nasima Xaħbun. Jekk inkomplu ħarsu lej dan l-artiklu dwar il-Marok, naraw anka xi affarijiet li forsi eh, dawk li semmejt aktar kmini jiġifieri it-tfal eh, tal-iskola mhux neċessarjament jirreġistraw jew inkella anka jibqgħu jiftakru. Fost dawn, pereżempju, hemm il-fatt li l-Marokk huwa renju kostituzzjonali jew renju bil-Kostituzzjoni. Ir-re tal-Marokk attwali huwa Mohammed VI. U hawnhekk hawn anka ħolqa għal paġna dwar ir-re tal-Marokk il-majesta tiegħu eh, Mohammed Sitta huwa eh, re pjuttost zazuħ fleta, zazuħ mhux għax għadu zaħir ħafna imma għandu anqas minn 60 sena, fil-fatt huwa twilet fir-rabat tal-Marok fil-21 ta' wissu tal-1900. 1963. U laħaq re diversi snin ilu eh, propju fit-23 ta' Lulju tal-1999 wara l-mewt ta' missieru ir-Re Hasan it-tieni. Fil-verità, dak huwa kulmaw dwar ir-re attwali tal-Marok fil-Wikipedija bil-Malti, u dan l-artiklu insibuh f'diversi Wikipediji oħra madwar id-dinja b'lingwi varji imma m'hemmx wisq aktar minn 70 lingwa u allura wieħed jintebaħ illi għalkemm hawn anke xi tagħrif ieħor dwar dan ir-re tal-Marokk e, huwa pjuttost il-pajjiż illi għandu aktar attenzjoni, anke jekk b'mod kważi telegrafiku. Il-parti l-oħra l-interessanti illi għaw f'dan l-artiklu nebbieta dwar il-Marokk fil-Wikipedija bil-Malti huwa dwar l-ibliet importanti illi hemm f'dan il-pajjiż. Diġa semmejna kif il-Rabat tal-Marokk huwa il-belt kapitali tal-Marokk. Però mhuwiex l-iktar belt popoluża eh, fil-Marokk. Skont l-informazzjoni li għaw miġbura fl-2007 u allura dan huwa aktar minn 13 senilu, ilu, Hemm anqas kien hemm anqas minn żewġ miljun ruħ jgħixu fir-rabat tal-Marok dak iż-żmien. Wieħed jista' jassumi wkoll illi dan in-numru llum ġi eqreb lejn iż-żewġ miljuni jekk ma qabiżhomx ukoll. Imma qed ngħid li l-Rabat, il-belt kapitali tal-Marokk, mhijiex eh, l-aktar belt popoluża f'dan il-pajjiż għal fatt li din hija Casablanca illi taqbes il-popolazzjoni tagħha, il-popolazzjoni tagħha taqbes anka it-3 miljun ruħ eh, anka kienet diġà f'aktar minn 3 miljun ruħ lura fl-2007 meta hemm dan it-tarif miġbur fuq din il-paġna dwar il-Marok fil-Wikipedija bil-Malti. Sew dwar il-Casablanca, kif ukoll dwar ir-Rabat, tal-Marokk, u anke dwar uħud mill-bliet l-oħra illi hemm madwar il-Marokk, fosthom pereżempju Fez, illi anka tagħti isimha lil dak it-tip ta' kappell partikolari illi anka nassoċjaw ma' ċertu kulturi ta' dawk l-inħawi tal-Magreb, ma jistax jonqos eh, illi dawn hemm ukoll tal-anqas artikli nebbieta dwarhom fil-Wikipedija bil-Malti. Jiena mhux se ngħidilkom wisq aktar minn hekk hemm anke xi ħaġa żgħira dwar il-politika tal-Marokk li għandu 12 il-reġun, dawna hemm anka numru sabiħ ta' referenzi anka f'din in-nebbieta ċkejkna illi hawn ippreżentata hawnhekk, jiena naħseb illi hemm bżonn illi din tiġi aġġornata anka jekk ir-rea attwali tal-Marokk għadu l-istess wieħed illi kien meta nkitbet oriġinarjament din il-paġna, imma jkun xira illi nieqfu hawn u inħalli lilkom biex tmorru anka intom tfittxu, tiskopru u taraw xem għalikom infuskom mhux biss fuq il-Wikipedia bil-Malti